Бидејќи таков е денот, мислам не на денешниот, повеќе на утрешниот, мислам на духов ден, па рете да проговориме повторно за Духот Свети, нешто што на вистина на сите нам ни е потребно, посебно во ова последно време, еве самата полука се однесува на последното време, а ние сме народ кој што живее, веруваме, токму во тоа последно време, кога за да ни е даден еден налог за да го проповедаме Евангелието до секој колено, секој народ, секој народност. И наистина ние сме немори, ние не можеме а, таква една задача да извршиме без силата на да Духот Свети. Воопшто, било што во нашиот живот, да живееме духовно, да живееме духовен живот, не би можеле без Духот Свети. Наистина тоа е дар на ците дарови, би рекол, кој што секој од нас треба да го има затоа што ако воспротивно, воспротивно ако го немаме Духот Свети, тоа имаме нешто друго. Затоа ќе изборуваме. Денови, наистина гледаме повторно како нашиот македонски народ а, се бави со се, ама не со она што треба. Че значи, ова за душница и духовден, утрешниот ден, значи, кој што всушност црквата да го слави како роден ден на црквата. И е, самите свештеници алудираат секоја година, би рекол се повеќе и повеќе, да луѓето не одат на гробишта, не носат храна, затоа што тоа нема врска, денот како ден нема врска со гробишта и со духови и со мртви, сепак луѓето продолжуваат со својата традиција и еве како што јас самиот кажав, Дури денеска има и посебен режим на собраќање во Скопје само поради денот за душници и таа гужва која што ќе се створи од река на луѓе кои што одат и ги посетуваат гробиштата. И секаде, цела Македонија е така. За жал, се верува, иако тоа црквата не го верува. Зборам за православата црква. Напомнав, ли? Да, во ред, се верува дека на тој ден мртвите се причистуваат, па им носат и храна и така натаму. Пак ќе кажам, се почисти се тие апели да не се носи храна, да подобро таа храна се сподели со сиромашници, со оние кои што немаат, кои што им е потребна. Повели, Ленче, ајде, ќе ти дадам збор, оти сме на почетокот. Така е. Тоа Да, тоа сакав да го спомнавме и јас, значи, без оглед на тоа што а, алудираат на некои неправилности, сепак самата да црква го потикнува тоа од, на, од друга страна, впрочем, и поради тоа што веруваат во бесмртност на душата. Тоа е една од причините. Замислите си кога македонскиот народ, кога православието не би верувало во бесмртност на душата, па нема да има ништо од тоа. Нема да има ништо од тоа. Никакво и на гробишто нема да има, освен ако човек, ете, сака да оди, да едноставно на гробот, на, на своите, не знам, да, да го среди малку гробот, да насади некој цвеке или така натаму. Тоа е во ред. А, да се сетиме дека мртвите не знаат ништо. Еве ке читаме, проповедник, Девета глава, кога ова би го знаеле луѓето на вистина сосема поинако би се однесувале. Меѓутоа, ете, некои не знаат, некои не сакаат да се отргнат од своите традиции, од она што го верувале нивните постари. Некои едноставно прифатиле една таква доктрина. Да, да, точно. Они тоа го веруваат, тоа е факт. Девета глава, проповедник, пети и шести стих. Живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо. Ништо. Ниту имаат веќе награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одемна ги снема, нивната љубов и нивната омраза и завист. И веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето. Немаат никакво учество во она што е, во кое што ние можеме да имаме учество. Затоа, оној што умрел, не можеш за него нити да се молиш понатаму, нити пак да, да бараш прошка од Господа, нели, или организираат така наречени панихиди, не знам што ти се не. За жал, јас можам да констатирам, може би ќе ме демонтираат некои од свештениците, меѓутоа православната вера некако повеќе има врска со мртвите отколку со живите. Што е <laughs> едно големо искривоколчување на нештата. Ако се сетиме во, на, во Матеј 8 глава, не мора да отвориме таму, меѓутоа, знаете, Исус има една средба во Гадаринската земја со двајца, во некој од Евангелијата се спомнува еден, меѓутоа, очигледно дека биле двајца, а, обземени со демони, демонизирани со нечити духови, и страшна била нивната состојба. Сега дека Исус тамо ке им се обрати, па му се му одговараат демоните им и велат, моето име е легион, Значи мноштво на демони, стотици, стотици демони во нив. Знаете каква нивна била состојбата и каде каде живееле? На гробишта. Е сега добро. Поинакви биле гробовите во Израел, во тоа време знаете, длабени обично во во камен, вид на пештера, како што бил Исус закопан во грот во кој што бил. Но како и да е, сакам да потенцирам да кажам дека живееле таму затоа што било гробиштето како што и често пати во многу наши населени места се надвор, тоа некаде и се се и во градот, во самиот град, што мислам малку и, и мрничево, да, језиво, И неприродно не би требало така да биде. Меѓутоа, не само заради тоа, туку затоа што а, самите гробишта е, за израелците биле нечисто место. Ако чите там во Мојсеевите книги, дури самото допирање, знаеме за мртов човек, дека те, те прави нечист седом дена, туку и самото допирање на гроб го прави човекот нечист седом дена. Па ја знаеме целата таа ситуација кога Исус им наредил на демоните, кои тие самите побарале всушност, да бидат а, фрлени во свињите. Повторно нешто нечисто, значи демоните а, уживаат да, да бидат во нешто, во, во човек, во било што. За нив е пропаст ако се надвор, ако се во, ќе читаме подосно, во безводни места, или како ги нарекува Библијата, а, ја нарекува таа нивна состојба сакаат да запоседнат пред се човек за да го уништат. Тоа е целта, како што тоа да гледаме во, во овие двајца во Гадаринската земја, меѓутоа ете, во таа ситуација гледаме и големата Божја милост и зошто Исус, зошто Бог и која е неговата улога па, во целата ситуација. Гјаволот со своите демони да го уништи човекот, а Господ да го спаси. Ги очистил и дури станале големи мисионери во Декаполис, тамо во градијето, овие двајца. Неверојатно што Господ може да направи. А сега да отвориме 12 глава Мати, Реков ќе зборуваме за Светиот Дух, мегуто ќе дојде и тоа. 12 глава Мати, да. Ќе читаме од 22 стих. Најнапред имаме една ситуација кога Иисус исто изгонува демони од еден демонизиран, кој што во, воедно бил и слепо роден и нем и слеп, и нем, и демонизиран. И тоа вопшто не е проблем за Господа. Од 22 стих. Тогаш доведува при него еден обседнато демон, кој беше слеп и нем, и го исцели, така што слепо немиот проговори и прогледа. И сите мноштво се восхитува и зборува, нели овој синот Давидов, а фарисеите кога го чуја, тоа рекоа, овој ги изгонува <clears throat> демоните само преку Велзеву владетелот на демоните. И како е можно ова? Каква нелогичност? Го нападнале, го обвинеле Исуса дека ги изгонува демоните со демонски сили, мислам со, со сотонска сила. И тој потоа им вели, знаејќи и вика нивните мисли, им рече, <clears throat> секој царство разделено против себе си запустува и секој град или дом кој се раздели против себе си нема да обстане. И кој сатаната го изгонил сатаната, тој се разделил против себе си. Нема да обстане. И кој сатаната изгонува сатана, тој се разделил против себе си. И како ќе обстане неговото царство? И кој јас ги изгонувам демоните преку Велзеву, преку кого ги изгонуваат вашите синови тоеш? Затоа тие ќе бидат судени. Но ако јас ги изгонувам демоните преку Духот Божи, внимавајте, ова беше а, целта да го протицирам овој стих, Јас ги изгонувам, вели Исус, демоните, нечистите духови, преку Духот Божи, преку Светиот Дух. Тогаш Царството Божие, вели, дошло врз вас. И 29 стих е интересен. Или како може некој да влезе во куќа на силен човек? <clears throat> Наистина, кога човек е обземен од демони, кога гјавол владее со него, а знаеме гјавол од која сила е има, Тоа е силниот човек, кој што може да се истера само со поголема сила од него. Или како може некој да влезе во куќа на силен човек и да му ја плени по кукнијата, ако најнапред него врзе силниот и тогаш ќе му ја ограби куќата. Тоа може само божествената сила. Да го врзе тој силен демон, демони, колко и да се, таа сатанска сила која што владее со човекот и да го истера да го истера, не само да го врзе. Затоа што ако читаме подолу во 12 глава, и се овој клучен дел, клучни стихови кои што сите нам, на сите нам не се добро познати, од 43 стих, што читаме овде? Кога нечистиот дух излегува од човек, минува из безводни места, барајќи одмор и него наоѓа. Видите каква страшна состава е за демоните да или односно за нечисти духови да не се наоѓаат, да не, да не имаат последното некоја човечка душа, или е макриво и да се. 43 од 12 глава. Кога нечистиот дух излегува човек, минува низ безводни места, барајки одмор и него наоѓа. Тогаш вели ке се вратам во својата куќа. Од каде излегов? И кога дојде, ја најде празна изметена и уредена. И сега, убаво е што е чиста, изметена и уредена, меѓутоа проблема е што е што е празна. Човекот, ние, не можеме да бидеме празни, не можеме да бидеме вакуум. Ние или ќе бидеме исполнети со Духот Свети, или нешто друго ќе не исполни. Трето, нема. Неутралност не постои. Еле Вајд коментира на овој стих и вели вака – Овде Христос покажува дека во неговата служба не е можно да останеш неутрален. Душата не може да се задоволи со ништо помалку од целосна посветеност. Не е доволно само да се испразни а, садот на срцето, туку тој мора да биде исполнет со Христовата благодат, односто со Духот Свети. Значи, ние можеме да ги оставиме пример, цигарите, ако сме биле пушачи, алкохолот, ако сме биле алкохоличари, да не пцуеме, да не врегеме, да едноставно да, значи да ја чистиме да го чистиме домот, та куќа, што биле овде срцето. Меѓутоа тоа не може да остане празно. Таа празнина мора да се исполни со Дух Свети. Затоа што во спротивно, како што вели овде описот, овој истиот дух, нечист дух, доаѓа и гледа дека куќата е празна уредена, средена, чиста. И што си вели? Тогаш оди и зема со себе седом други духови, полоши од себе и влегуваат и живеат таму. Значи, сега ги има веќе осум. Било еден, е напуштал куќата, куќата е очистена, домот е очистен, изметен, уреден, меѓутоа затоа што таа празнина останала, значи куќата е останала празна, духот доведува уште седум со себе и влегуваат во домот, кој што е чист, и состојбата вели на овој човек станува полоша од првата. Така ќе биде на ова зло поколение, вели од Исус. Ова е една многу силна порака. Ако кој ќе откриеме, ќе видиме кој е всушност овој човек, кој се овие луѓе кои што всушност се полоши, отколку при првата состојба, а тоа е состојбата кога, знаете, ја запознавате вистината, го запознавате Христа, доаѓате кај Него, Духот Свет дозволувате, да Духот Свет и ве очисти, меѓутоа не можете да останете на неутрална позиција. Морате да бидете или во едниот, или во другиот табор. Празна куќата не може да биде, нема шанси, нема теорија. Тој наш ум, тој дом, мора да биде дом на Духот Свети и со тоа е храм на Духот Свети, како што нели, не вели еден друг стих. Воспротивно, тука ќе се настанат нечисти духови. Значи, духов ден, за нас треба да биде секој ден духов ден, ама во онаа вистинска смисла. Ако имаме духот свети, тоа е за нас секој ден е духов ден. Живееме еден богоуден, живот, живееме по духот, а не по телото. Го имаме духот свети. И да, наистина, секоја она лажна наука, како што спомнав, а сите овие традиции повеќе, кои што луѓето ги практикуваат, а, сето тоа непознавање на вистината, која што ослободува, ве држи заробени го држи овој народ заробен, во невистина, во лаги. Си имаат работа со нечисти духови. Самото идење на гробишта и сето тоа што се прави таму, ви имате добир, ви имате работа со нечистите духови. Тоа не е Господ. Но, која ја гледаме оваа состојба, значи која човек дошол во вистината, ја примил вистината и бива очистен, не може тој дом да остане празен. И не дай Боже да се случи вакво нешто во нашиот живот, да тој дух кој што бил истеран, дојде сега со седом други, станат осум и состојбата стане уште полоша. Ќе се запрепастите ако прочитате во библискиот коментар што ви Лелен Вајт коментирајќи нови стихови. Значи првин кажав, првиот коментар се рисува на тоа дека Христос овде преку овие стихови покажува дека во неговата служба не е можно да бидете неутрален. Не е можно. Душата не може да се задоволи со ништо вели помалку од целосна посветеност. Не е доволно само да се испразни садот на срцето, туку мора да се пополни со Божјата благодат, он со Духот Свети. Знаете ли кога се однесува ова состојба кога човек е обземен од осум нечисти духови? Ако читате во библијскиот коментар, Значи, ово од, од Елен Вајт, библискиот коментар, може го имате некој дома. Црвениот. Вели, празниот, очистен и уреден дом ја представува само праведната душа. Е, сега веќе е станува овде алармантно. Значи, не се овде сега во прашање само оние таму надвор кои што не знаат. Ништо па а, си имаат работи на вистина со работа со гјаволот и со тие нечисти духови туку, и оној човек кој што е запознал вистината, се очистил, но останал празен, не го попълнил, не попълнил таа празнина со дух свети, <clears throat> може да се најде во оваа полоша состојба, а тоа е состојбата на еден само праведен човек. Затоа, може би сте ме слушнале често пати да кажам за Симон Лепрозниот, кој што, нели, ја подготви онаа гозба за Исуса, на која што гозба ќе се случи она прекрасно, прекрасно дело на Марија Магдалена, која ќе го нели, скрши она, она нардово миро со кој што ќе го садот лабастер со нардово миро во него, ќе го помаза нели Исуса уште пред неговото погребение. Су, сте ме слушале како велам дека Симон лепрозниот е оној кој што бил обседнат со 8 демони демон или нечисти духови. За разлика од Марија кој што колку имала? Сеќавате ли? колку нечисти духови истерал Исус од Марија Магдалена. Седум. Седум. И затоа, она парабола што ќе му ја каже она споредба Исус на Симона, за да Симон свати зошто Марија Магдалена повеќе го љуби од него, за да свати дека он е поголемиот грешник. <clears throat> Он е поголемиот грешник. Он е, он е оној кој што должи 500 денари наспроти оној кој што должи 50, нели како беше таму во, во споредбата што Исус ја дава. А кој е Симон? Симон е фарисеј. Која е одликата на фарисеите? Самоправедност. Како го читавме цитатот? Празниот, очистен и уреден дом ја представува самоправедната душа. Душата која што се занесува дека е праведна, дека има своја праведност, таа да, душа не ни треба Бог. Замислите си, таква една душа е обседната со осум духови, нечисти духови. Состове кое што е многу полоша. И видите што вели Левајд, вели, самоправедността е вистинско проклетство. Едно бедно човешко разубавување, или глума е. Че значи, вие, вие се правите пред останатите да ве видат, еве како фарисеите, нели, а, на аглите, на улиците, вели, таму застанувале, па, па се молеле да, да ги видат сите, па седнувале во првите редови од црква, во синагогите и така натаму. Само за да бидат видени, <clears throat> значи една, една глума, надворешност. Самоправедноста е вистинско проклество, едно бедно човечко разубавување, кое сатаната го користи на своја слава. Дјаволот го користи тоа на своја слава. Оние кои што својата душа ја китат со само фалење и ласкање, го подготвуваат патот за, се, за уште седум полоши духови. Ке просим уште еднаш. Оние кои што својата душа ја китат со само фалење, со само праведност, еве кои се, што се, и ласкање, вели го подготвуваат патот за уште седум полоши духови. Значи, треба да се запрашаме, треба да застанеме овде и добро да размислиме, дали можеме ние сме во една таква група. би, се уште не се стигнати тие седум, како што вели овде, но ние го подготвуваме патот на тој начин, за да состојбата ни стане полоша. И на вистина состојбата на еден самоправеден човек е наистина лоша. Тој е оној кој што ги осудува сите други, за да се такне сами од себе. Тој е најдобриот, без него не може црквата, не знам ова, не знам тоа. Тој е на секаде, тој е најбитниот, тој е најдобриот, тој е оној кој што највеќе знае, тој е најправениот, сите други се грешници, тој е наистина една тешка состојба, тој е една бедна состојба. што треба за да таа празнина исполниме со Дух Свети? Па сосема спротивното од самоправедност. Самоправедниот човек се воздига, а кој го прима Духот Свети? Што вели писмото таму? Дела 5.32, ајде, да скокнеме таму на почеток, па ќе проговорим малку и за тој дел, кој што верувам дека сите го посакуваме, да бидеме исполнети со Дух Свети. Дела, апостолски 5.32. Ние сме сведоци, велат апостолите овде, за тоа и светиот дух, кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Оние кои што се покорни, оние кои што се понизни, оние кои што не мислат повеќе за себе, отколку што треба да мислат, кои што не се самоправедни, напротив, туку се оправдани со вера. Што ше оправдање, оправдувањето со вера, што вели Ленвајд? Фрлање на човечката гордост во прав. Тоа е сосема спротивно од самоправедност. Самоправедниот човек е горделив. Значи, кој го примаат Духот Свети? Оние кои што се покорни. Оние кои што ја очистиле, дозволиле да Духот Свети ја очисти нивната душа, нивниот дом и се покорни, дозволуваат да Духот Свети ги води, го примаат Духот Свети, се исполнуваат со Дух Свети. Тоа е, со Дух Свети треба да биде секојдневно, нели? Ако читаме таму во Јован, Евангелие по Јован, во втората глава, кај што почнува со својата служба, Исус нели започнал со едно големо чудо во Кана, кога биле повикани тој и неговите ученици, па и мајка му била таму на свадбата. Но после тоа чудо со виното, Исус го чисти храмот во Иерусалим. Ако читате Елен Вајд во Коптус на Викоите, што вели? Што сакал, каква лекција сакал да да им даде Исус на, на, на евреите со тоа. Да сите присутни таму. Дека тие треба да ја чистат својата душа. Тоа е целта на Евангелието, на вистината. Да ја прочисти вашата душа, вашиот дом да биде очистен. Да биде испразнет од сето оно што е зло. За да биде подосна пополнет со Дух Свети. Поинаку не бива. И во Јован трета глава, потоа, значи во <clears throat> континуитет на, на ова што ја кажувам, че мислата од втора глава, па сега трета глава, ја имаме средбата на Никодим со Исус. И Исус му вели на Никодим не двосмислено, му вели, ти мора да бидеш роден од дух и од вода, ако сакаш да го видиш Божито царство. И интересна е споредбата што ја дава, значи од пети до осми стихи читам во трета глава Јован. Исус му одговаря и му вели, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божито царство. Родениото тело тело е, родениото дух дух е. Не чуди се што ти реков треба да се родиш од озгора. И сега, интересно, ветер спомнува овде. Јован спомнува ветер. Ветрот дува, дава споредба. Духот го споредува со ветер. Ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е и со секој кој што е роден од дух. И ако видиме во грчкиот оригинал, и за зборот ветер се користи пнеума, грчкиот збор пнеума, но и за зборот дух се користи истиот збор пнеума. Много интересно. Духот спореден со ветер. Сега, не за джабе реков, празнење, чистење, празнење, за да се исполни со Дух Свети. Инаку, во спротивно, она нечистотија која што сте ја испразнили од себе, оние а, зли духови, може да се вратат назад и состојбата да ви стане полоша. Кога зборуваме за ветер, како се создава ветрот? Знаете, во предпотопниот свет не постоел ветер. По што знам, сега ќе речем. А па притисокот бил насекаде ист, а немало дошт, за да има дошт, знаете што треба да има во атмосферата? честички прав, на кој што се оформува се она капка, значи паријата, се онадува на, на честичката од прав, и така се формира капката и за да паѓа дошт, тоа немало ни воопшто ни облаци не се создавале. Знаеме дека преку роса се натопувала цела земја. Значи притисокот бил на секаде ист, тоа било како еден вид стаклена гранина, да кажеме, земјата била, нели со озонската обливка, не само озонската, туку и на водена обливка земјата била, нели, упиткана и со вода, с водот, над водата и под водата, како беше при создавањето. Па тој свод се историл при потопот и оние водени извори бликнале, па така дошло до потоп. А, значи, тоа што немало ветер. Што треба за да има ветер? Разлика во притисоците на воздухот. И секојаш ветрот дува од места со повисок прицок кон места со понизок воздушен прицок, за да се израмне. Видите, Господ има нашите тела, кога е прашање притисокот на крвта, а, мислам, да, крвниот притисок, потоа а, нивото на шекер, Господ постојано настојува да дојде до баланс, до израмнување. Така е и во природата, видите. Значи, за да дојде до израмнување на состојбата, се случува ветер, значи воздушно струење од местата со повисок од местата кон понизок воздушен притисок. И секој ше така. Ако духот е ветер, а тоа го гледаме во дела апостолски, ајде да отвориме на денот Педесетница, духов ден. Во втората глава, како ни ја опишува овде Лука, како ни го пишува овој настан со излевање на Духот Свети. Значи, дела втора глава, од 1 до 4 ги читаме. А кога дојде денот на Педесетница, сите беа заедно на исто место, во онаа горна соба, значи, ни 10 дена како што Исус им кажал, така и правеле. Што правеле учениците? Еве, имавме книга, проучувавме 10 дена во горната Сова. Што правеле тие 10 дена учениците? Дали сега се кошкале кој да биде прв, кој е поглавен, кој ќе биде министр, не знам, во новото уредување и царство, што Господ ја воспостави, или? Не, сега биле понизни, се каеле, си ги признавале гревовите еден на друг, се понижувале, се понизувале, се празнеле од самите себе, од своето јас. И затоа дошло излевањето на Духот Свети и го примиле Духот Свети. Поинеку не. Поинеку нема шанси да бидете исполнети од Дух Свети. И кога дојде денот Песетница, сите беа заедно на исто место. Па и тоа и, го, и ги задржало на исто место. Ако почнале да се расправаат, да се караат, немало да, да останат сигурно на исто место. <laughs> Значи, тоа е единство што го направил Духот Свети, токму дошло како резултат на тоа празнање од самите себе. И од ненадеж стана шум од небото. Истиот речник како во Јован трета глава. Шум, ветер. Како кога дува силен ветер, дури силен ветер вели овде, и ја исполни целата куќа во која што седеа, и нели им се јавија оние пламени јазици над нив и беа исполнети со Дух Свети. Повторно ветрот, силен ветер и тоа. И да, силен ветер се случува, значи, услови <clears throat> за голема бура а, имате таму каде што оние појаси или места со висок и низок притсок се поблиско еден до друг. И тука може да настане посилна и поголема бура колку се поблиско еден до друг. Овде имате низок, овде висок воздушни прецупи. Посилен ветер, појака бура, појако невреме. За да дувне тој ветер, за да се исполнеме со Духот Свети, ова е неверојатно прекрасна илустрација што ни ја дава Светото Писмо. Ни треба да бидеме испразнети. Ни треба да бидеме буквално празни, вакуум, за да може да дувне тој силен ветер да не исполни, да, да се исполнеме со Дух Свети. А ја видовме спротивноста. Состојбата на човекот кој што е исполнет со осум нечисти духови е човек кој што е самоправеден, човек кој што е горд, човек кој што е полн со себе. Не може таму духот свети. Нема пристап. За да бидеме исполнети со Дух Свети, за да се полниме секој ден со Дух Свети и секој ден да ни биде духовден, Треба да се празниме од себе, треба да се празниме од нашето јас, треба да биме распнати за нашето јас, за нашата грешна природа. Тоа повторно го можеме со Божија помош. Поинако не. Како што веќе реков, оправдувањето со вера е фрлање на човечката гордост во прав. Треба да биме покорни за да се исполниме со Духот Свети. Во истата таа глава, Јован, трета глава, 30 стих, Јован Крстител што ќе каже кога ќе се сретне со Исуса? Одосна, при крштевањето. 30 стих, 3 глава. Што вели Јован Крстител? Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Тоа е. Тоа е правецот во кој што ние треба да одиме, за да, ако сакаме да бидеме исполнени со Дух Свети. Пак да нагласам, да спомнам, само праведността е вистинско проклество, вели Елен Вистинско проклество. Тоа е исто како да сте исполнети со 8 нечисти духови, како што видовме случајот. Празниот, очистен, уреден дом ја представува само праведната душа. Таа душа го подготвува со тој начин, со тој стил на живење, со фалење, со горделивост, го подготвува вели патот за уште седум други духови. Уште полоши. А од друга страна, човекот кој што е спремен да го прими Духот Свети, кој што може да го прими Духот Свети, е покорен, понизен, испразнат од себе. Нека Господ ни помогне да бидеме такви, за да можеме да му дозволиме на Духот Свети да се настани, да се всели во нашиот храм, во нашиот ум и да стане храм на Духот Свети или храм Божи. Тоа е негова цел, верувам и ние, и наша желба и наша цел е тоа. Нека Господ ни помогне во тоа и нека на нам, на секој од нас овде ни биде секој ден духовден. Вистинското значење на духовден е тоа излевање на Духот Свети, примање на Духот Свети и живеење по Духот, а не по телото. Нека му е слава на Господа. Амин.